entzun duzuenez berrietan edo entzun duzuenez bai, etxean, bai. tiroketa bat gertatu dela estatu batuetan, bai. eh, Ameriketan behaz, unibertsitate batean, eta mm. amak mm. ba, hil izan dira. Jindi eh, hasi direnak, ebe, biziki gaiztuak zidela, e, eh, ura sartzea liceo batean eta denak hiltzea unibertsu batean. Ez dute buru muini. Imaginatzen duziziek, eh, norbait ditia, hola, eta orzaizeko ikastolaren kontratiratzea. <laughs> Ez dakitze hona zela behegin hori? Ez da gusu jendean zat. Gura aite eta mak triste izanen dira. Ez dut ikasi ikastolan edo? Ez dela behegil! Bai. Bai. Egespetu falta da hori! Eta bai! Horten, badakizi, estatu batuetan, hemen ez bezala, eh, ahmen merkatua idekia dela. Edo zoinek erosten alduela ahma bat. Baxako bamak behar du hori anulatu. Ez dira saldu behar pistoletak. Ez eh, armak izan behar dira diaz, agent sekre gauza zagit profesionala edo ez, ez, jende normal batena, hola, ideia bat duelako hartzen horma bat, nahi dut hilak hil jendeak, puf! Ich tripu bat gertatzen handa, ebe Espresin eh, gabe guri tiratzen handa. Eh, Ino txok badu ahma bat, eta ez du nioa hiltzen, bakarrik basurdiak hiltzen ditu. <laughs> Erosten ditugu baina Etxan atxikizai dugu eta bakarrik ditzeko erabiltzen ditugu. Erosten balin banin bat edo ukoiten balin banin, babesteko eh, ba besteko zanene familia edo la ez bestean eh, besten familiak uh, eh, il, eta... Eda jiteko berba. Bai, <laughs> etxean. Kolekzionatzeko. Zerzteko hainak eldu dira ikzen etxerat. No, Arrunto sasoinekoa, ez dakit jakindu zuen, baina eh, lagazkenian beti onjo sasoina baita, e, izan dira onjoak. Be, ba, nik esan bat ditur, beraz ez da balio joetira onjoketara. Beraz, etxan ditugu eh, baratzen. Baratzen? Bai. Ba, ene ama abdian da onjoketa eta han ere gaztainak atxema iten Enaitatzi, azpeletan bizitza eta bere baratzen, baditu hainiz, eta aian erik mistara edo hola sartzen beti galitzen dutu eta beti soiten du badinez onjoak. <coughs> Ba, ezagutzen dituzien nun pusatzen dira onjoak? Leku garbietan pusatzen dira. Leku garbietan edo ez? Uh, ez, adiz, gudroinaren gainean, pen oianean eta arbolen inguruan. Mendian bizi dira onjoak. Nola ezagutzen dira onjo onak eta txarrak ezagutzen dituzie? Uh, eh, gainan mahoina dute kaskoan eta zango suri bat bat dute. Badia onjo posointzu batzu okitzen bat gainean gainan uh, eh, zuan askoak bardia fit garbitu. Eta zoin dira horiek badazkitzie? Uh, eh, bai, estrufen etxeak. Zautzen dut bat ez dena ona deitzen da lanamit timus. Badira indio mota batzu lehzaintu zulaik egiten duke ke aur beltza. Putziten dute. Ne puzker egiten dutenak deitzen dira astu putzak. E, nik honak jata intot eta zarrak eh, botatzen intot kompostan. Zerrikin hona da jateko, badakiziziak? Bipera? Arrum, arrultzen moleta. Lasagnetan, irisarekin. Loreak filma, ez dakit entzut duzuenez Loreak filma, eh, eskorazko filma, Oscar xarietan presentatua izan zela. Eh, badakizi zer den Oscar sari eh, bat? Bat ere. Eh, kupa bat. Hortzak. Badakit. Kantu txapelketan uh, parte hartu duen bat eta irabazi duena. Arreina bat. Charlie Chaplin. Oscar da, Oscar batuk aitea da da sari batuk aitea, filma, ah, filma oberenak, mundu bailako filma oberenak sari dira, eta horietan lehen aldikotz Euskarazko filma bat bada. Zieni duriko zer izaiten alda, zer izaiten alda historioa. Neska bat, eh, ari dena eh, egiten duena sekatzen duena lore, hainiz lore, egun uh, bezala. Ebe, no, neska bat, uh, joaiten da lili, li, li, li, du bere zapetekin. Be, no, baitek pixiten du bere ufean, eta txemaiten du pizan li bat. Balio du eskorazko filma batek, uh, ingles filma bat edo frantses filma baten onduan izaiteak? Bai, enetako ere bai. Ikusitu ziziek eskor filmak? Zerma da euskal telebista eta soetan nago pipi galza luze Zaldi gainean